ο Κρόισος επί των κύρων στρατέου ετάι. Κρόισος δε επί δύο έτεα εν πένθεϊ μεγάλο εκάθετο, του παϊδός εστερεμένος. Μετά δε τάουτα, επί κύρος βασιλέους γενόμενος των Περσέων τους τεμέδους ενίκεσε, καίτα των Περσέων πρέγματα εούξανεν, εθέλεν χοκρόισος, ευποσδύναητο, τεν δύναμιν αυτών πάουσαι πριν μεγάλους γενέσθαι. Έδοξεν ούν αυτό, χρέσταει το μαντέλιο το αρίστο, hin amathoi e ideoi epitus persa strateu estai. Proton mentoi edei gignoscein ti manteion esti ariston, pantonun ton manteion apepeirato angelus pemsas, tus men eis dodonen, tus de es delfus, alus de allose. Tus de angelus ekelewete hecatoste gemere afgesan jormezosi exardion gerestai tois gresterioiis, erotontas, Tipo Jhon Tinjanei joilidon Bazileus Kroisos, kai jo osan legeta jesteria grabzanta zan aferen parge auton. Jotimenta ala jesteria ez ezpizen, un legeta egip udenoz, ende delfoisi epeitagista izelzon joilidoi jresomenoitozeo, jepizie lege itade. Oida dego, psa mutarizmon kai metraz alazez, kai kofu siniemi kai akuo. Οδμέμες, φρένας έλθε κρατεγυρίνο χελώνες, χεψομένες, εν χάλκο, χαμ αρνέιο ισί κρέσιν. Ταύτα θεσπισάσες θεσπιθίες, χοηλίδο γράψαντες απέλθον εστα σάρδις Χος δέκα οι χοϊάλο οι περιπεμφθέντες πάρεσαν, φέροντες τους χρεσμούς, χοκρόισος πάντα τα γεγραμμένα ανεγίγνωσκε. Τον μενούν άλλον ουδέν έρεσκε χοϊ, χος δε το εκδελφόν έκουσε, autika eugeto kaiedek zato, nomisas mononei manteion toendelfoisin, delfoizin, dioti exeuren ja autos zepoiesen. Meta de jokroizos toren delfoizi zeon etima, lidus de pantas ekelue ziein joti ehoi hekastos. Kai pleista kai kalistadora epemsen ez delfus, kai tusagein melontaz, Ekeleuen erotan ta jresteria eide hori kroison estrateguestai epipersas. Jos de afikomen hori joilido janezesan ta anazemata egeresan tot oiz jresterioiz. Gede epizieta dea pekrinato joti ean estrateguetai kroisos epipersaz, megalen argen katalizei. Epeide ton jresmon epizeto jo kroisos, geste panio elpisas katalizeinten kiru argen. Huto ζουν ελπίσας στρατεύετο εστεν Περσέον αρχέν. Καί χωσαθήκετο στον χάλιν ποταμόν, διαβάσιν το στρατό των πτερίων χέιλετεν πόλιν. Κύρος δε Αγκέιρας των χεωτού στρατών εν τιού το κρόησο. Μάχες δε καρτέρες γενομένες, καί πεσόν των αμφότερων πολλών, τέλος ουδέτεροιν εκέσαντες, διέστεσαν νύκτος επελθούσες. Καί τα μεν στρατοπέδα αμφότερα χούτος εγονίσατο. Croisos δε, μεμφθείς κατά το πλέθος το χεαυτού στράτευμα, εν γάρ γάρχοι στρατός πολλό ελάσον ε χοκύρου, τούτου μεμφθείς, χωστε χιστεράι εουκ επέιρατο επιών χοκύρο, απέλαουνε εστα σάρδη, ενώ έχον τους τέ Αιγύπτου παρακαλείν κατά το χόρκιον. Επογέσα το γάρ προς χάμασιν βασιλεύοντα Αιγύπτου συμμαχίαν, καί μεταπέμψασταί του Βαβυλονίου. Caigar pros tutus autoe pepoietos in magie, calesas de tutus caiten autus in lexas tratian, en no eige hamatoeris strateuein epi epitus persas. Χοκρόισος epiton των strateuetai. στρατεύουεται. de autica αουτίκα απελαύνοντος κροίσου μετά τεν genomenen en γενομένεν epistamenos hos apelasas χως απελάσας μελοικρόισος διασκεδάν των στρατών, Ευολέουσατο, ελάουν ειν χωστάχιστα δύναητο επί τα σάρδης. Χως δε χοητάουτα έδοξε, καί επόιε κατατάχος. Ελάσας γάρ των στρατών εστεν λιδίεν, αυτος αγγέλος έλθε κρόισο. Εν τάουθα κρόισος εσ απορίεν πολλέν αφήγμενος, χόμος τους λύδους εξέγε εσμάχεν. Εν δε τούτον των χρόνων έθνος ουδέν εν τε ούτε ανδρεϊότερον ούτε αλκυμότερον του λουδίου. Χεδεμάχαι αυτόν εν αυχήπων, καί αυτό έσαν χυπέουεστα η αγαθόη. Εσ δε το πεδίον συνελθόν των αυτών το πρωτουάστεος, χοκύρος χωζείδε τους λίδους εσμάχεν τασσομένους, φοβούμενος τεν χύπων, επόγιοσε το ιόντε. Πάσας καμέλους, χαϊτών τεσίτων έφερον καί τας κέουεα, προσέταξε πρωτεζάλες στρατείες προγέναη προς τεν κροή σου δε των πέτζων εκέλεουε. Ο πίστεδε, του πέτζου έταξε τεν πάσαν χίπον. Χος δε παντεστεταγμένο γέσαν, παρέννεσε αυτόις των μεν άλλων λιδών με θεϊδομένοις κτέινειν πάντας, κρέισον αυτόν με κτέινειν. Τας δε καμέλους έταξε αντίον τες χίπου το ιον δε χέινεκα. Κάμελον γάρ χίπος φοβέιtai, καϊούκ ανέχεtai ούτε τεν ιδέεν αουτές χωρών, ούτε τεν ως μεν, ως φραϊνόμενος. Ταουταούν εσεσόφιστο χίνα το κρόισο αχρέστον ε το χίπικον ως δε καησινέσαν εστεν μάχεν, εν τάουθα χωστάχιστα ως φροντό των καμέλων χοηχίποι, καιέιδον αουτάς, ο πίσω ανέστρεφον, διεφθάρτοτε το κροίσο χελπίς. Ου μεν το ηχοίγε λιδόι δειλόι έσαν, αλχοζέμαθον το γιγνόμενον, αποθωρόντες από τον χίπον πετζόι το εισπέρσεσι συνέβαλον. χρόνο δε πεσόν των αμφωτέρων πολλών, ετράπων το χοηλιδόι, καί κατεηλεθέντες στο τείχος, επολιορκέον τόχ υπό των περσεών. Χω Φίλιππος των πολέμων μίσεϊ. Ταύτα αναγνώντα εισέλθε των Φίλιππων, χε του πολέμου φροντής. Δεϊνός γαρ ακούων ακούον πάσαν τενατικέν τετμεμένεν υπό των πολεμίων. Εφρόντιτζε δε νομίζον τους τε του πατρός αγρούς πεπορθεμένους, οικίαν και καουμένεν. Πάιζεν τότε καί δέκα ετών χω Φίλιππος. Εν θυμέι το ούν χως ίσως μετ ου πολλήν χρόνων δε έσοι καιαυτόν στρατέου εστάι τε μαχεστάι προς τους πολεμίους. Καί περδέ ευθύμοζον καί χέτοιμος αμινέιν τους πολεμίους τε πατρίδι, ουδέν χέτον εννοών χωτιδέι αυτον ολπισμένον γένναι εισμάχεν, εφοβεϊτό ολίγον τι. Πεπάιδε ομαίδε εις αρετέν, έφε προς χεαυτόν, καί άξιος έσωμαί των προγενεμένων. Έκουσα δε χυπομαχίαν την αβραχέιαν γενομένεν των Αθηναίων προς τους βοιωτών χυπέας. Νενίκεν ταϊμέν, χοι βοιωτόι, βεμπλαμμένο δε εισι καί των Αθηναίων ού κολίγοι Παν των γάρτων κακών πάτερχο πόλεμος φαίνεται είναι ταϊόν. Εγώ δε, ουχ πέπεισμαι το εις του περικλέους λέγει Λέγε γάρ, ότι εικαιτέτ είχε τον Αθηνάιον γε, ουδέν χε τον δυνάμεθαν η τους λακεδαϊμονίους κατά θάλαταν, κρατιστοί ναουταϊόντες. Τις δε αποδώσε είχε μην τα ζαμπέλους, τις δε ανοικοδομέσε ήτας και καουμένα ζωικίας. Εδε είδε προμάχεστα ήτας γες καί των οικείων, χωπου ου μόνον χω είχε μέτρο οι αλλά καϊχημέι ζαουτόι τεθράμεθα, δελονούν, ότι ο πέισα στους Αθηναίους καταλυπέιν τους αγρούς, υπό των αυτών μεν τετή μεταή, υπό δε των τεγιοργών καί των αυτούργων ουφ πεφύλλεταή. Χόμος δε χυπαυτού πεπεισμένο καί νυν σχεδόν πάντες χοϊαγρόι καί πάντες χοϊκλέροι χοιεντεατικέ, καταλελεημένο υπό των αυτούργων, διεφθαρμένο γεϊσίν υπό των πολέμιων. Εισιν δε την εσχοή. Βουλωμένο ήταν την να αναλαβέην την χεγεμονίαν, ταύτεν δια πολέμου μάλλον ε, διεηρένες αν καταπραχθέναι. Μέχρι του νυν δε το πολέμο πενέστερο υπεπογέμεθα, καί πόλους κινδύνους χυπομενέιν κάσμεθα, καί προς τους χελένας διαβεβλέμεθα, καί πάντας τρόπους τεταλαϊπορέμεθα. Δε ιδε χωστάχιστα τεν ειρένεν πογέσαστα ή προς πάντας τους χέλενας. Εάν γάρ τεν ειρένεν μεταπολές μεν ασφαλέι ασθενπολινοικές ομεν, απαλλαγέντες πολέμων καί κινδύνων καί ταραχές εις γεννήν προς καθέσταμεν. Καί αυθείς χεσυχώς τον βιοζάξομεν, αδέως γεωργούντες, καί τεν θάλαταν πλέοντες, καί τα εις εις εργασία εις επιχειρούντες, καί νυν δια των πόλεμων εμέλενταί. Νυν δε χαλεπά έστι τα πράγματα, καί παντάχου ταραχέ, χωημέν πολέμιοι πρώτερον προς χεμάς των πόλεμων εξέφαιναν, πριν ενόμισαν καλώς τα χεαυτόν παρασκευάσταί. Χιμόντε, χως γε μοιδοκέι, ουδέι ζουδεν επιμελέιταί χοπος χως κάλιστα αγωνιούμεθα, καί χως ταχίστα λελίσεταί τα του πολέμου κακά. Χωτι δε πόλεμο ιαί ποτέ γίγνονταί, καί χωτι καταλύονταί, πάντες επίστανταί. Καί ζουν, εάν με νυν, al authis pote eirenes epithimesomen pantes. Τι ούν δε εκείνον των χρόνων αναμένειν, χαιος αν χυποπλέθους κακόν απέιπομεν, μάλλον ε, χωστάχιστα, πριν τι ανέκεστον γένεσtai, τεν εirenen poiesastai. Αλλά μεν ουδ εκείνους έγωγε επαϊνώ, χοητίνες ουφ πρώτερον πάγοντα πολεμούντες, πριν αν χετεθέντες, των πόλεμων καταλύσαι αναγκαστώσιν. Χόσο δε μάλλον εφρόντιζε, σού του μέιτζον κακόν χω πόλεμο το Φιλίππο εθάινε το έιναί. Το μενγκάρ πρώτον, χωτε χω πόλεμος ενέχθε χύπο των Λακεδαημονίων προ του Αθενάιου. χω Φίλιππος ενόμισε δύο λίγου χεαυτό γενέσθεσθαι καηρών του ή του προκεγενεμένους, καί χώμο για πράτε είναι και ίνο και ινο των πόλεμων προ του μέδους επολέμεσαν. Επεπάει δεουτογάρ άξιος γενέσθαι τον το προγόνοις με τα πολλές αρετές πεπραγμένων. Εννοώνται, κατελάμπανε, χωτι ηχοεινήν αθενάιοι, ουδέν αυτον αυτών εκείνοι ζέπρατον, αλλά παν των αντίον. γάρ, συμμαχίαν, καί προς τους λακεδαιμονίους επογέσαν το, καί χύπερ των παν των χελένων το εις βαρβάροις επολέμεσαν, χοιδέ των στρατών επί τους χελεναζέγων. καί εκείνον μεν ελευθερούντες τα εις πόλεης τα εις Χελενίδας, καί βοηθούντες αουτάις τες χεγεμονίας εξιώθεσαν, χοι δε νυν, καταδολουμένο γιαουτάς, καί ταναντία. Το εις τότε πράττοντες, εγανακτούν ειμέ τεν αουτεντημέν εκείνο εις αίχον. Χώσα δε κακά εδε εγεγένεντο δια τούτου του πολέμου. Χεμέρα ηγαρέσαν ολίγαϊ εξ χουδεμοσία τεθαμμένο ιέσαν, χώιεν τότε το πολέμο πρώτο οι αποθανόντες. Εκείνοι χωινέοι πεπεμένοι έσαν εις πόλεμον χως τιμωρέσοντες τους πολεμίους των αγρών χοι ετέτμεντο, των οικείων χαί διεφθαρμένα έσαν, των τεσατικές κομμών χαί εκεκάγοντο. Χόπου γαραμπέλοιτε έσαν καισί των έσπεϊρων αυτούργοι, εκέινην ουδενέν, ειμέ διαφθαρμένο καί έρεμοι δε έχω χοϊποιμένες τα πρόβατα ένεμον, νυν, αγριαενθερία, καηγέ, καταπεπαπτεμένε χύπο των χύπων των πολεμίων. Φέου, φέου του πολέμου, έθε προσχέουτον χοφίλιππος. Εν δε τούτο ενεθυμέητο τα του κροϊσού πράγματα, εννοών χως δεκέινος χούτος εουδάιμον εφαίνοτο ειναι, εν ειρένε, χωστε νομίτζειν ουδέν αυτο φοβερον ειναι, καί χόμοιος δοκέιν το εις αθάνατο εις θεόης, εξαΐφνες δε, εις μέγιστον κινδύνων κατέστε δια των πόλεμων. Μεγάς δε φόβος περίτες των Αθενάιων τύχες των Φιλίππων έλαβε. Αραχοϊπολίτα οι εδεχίβρεοι ειλεμένο γέσαν. το δε μέχε των Αθηναίων πλεονεξία καί φιλοτιμία φθόνων συναγαγόγεν των θεών. Έφρυξε μενούν, εννοέσας χωτιχε πόλης απολέηταί. Χίποτες πολλές των Αθενάιων ανοίας χελκομένε. Έπειτα δε ανέλαβεν χεαυτόν Kaiauziz, tato jerodoto perikroisu sine gran mena an